hola, molt bona tarda, vivienderos. Aquí estem una tarda més, una quinzena més, en aquest nou nova entrega de la Ràdio UB de Vivenda. Avui tenim, entre nosaltres serem quatre, i estem eh, jo, el Marcos, què tal? Hola, què tal? Està el senyor Paco, també. Senyor Paco. Què tal? Hola, hola què Bona tal, tarda. la senyoreta Cris. Hola, què tal? Jo crec que sí que el Paco és senyor, perquè aquesta veu que té sí, és de no? senyor. És de, és de senyor diumenge després d'un dissabte <laughs> senyorial. I la, I la... com diria jo... I el marco que, incomparable, eh? I, sí, no, la, la sempre elegant... Eh, eh, veu? Veu. <laughs> I presència del senyor Daniele. Gràcies, Bona tarda. Hola. ¿Se me oye? Sí. sí. Se escucha. Incluso se escucha. No se lo entiende. Yo no, no, me oigo yo. Es que le he bajado Cristina el volumen. ha tocado algo. Le he bajado el volumen y no sé. Esta soy ¿Seguro yo. ¿Seguro que no me has desconectado? Ah, no. sí, ahora empiezo a oírme. ¿Sí? Siempre más. Sí, a veure sí. Sí? Ah, sí, okay. sí. Doncs això, que estem a Ràdio Bronca, Són quatre. Eh, comentem també eh, eh, que, bueno, que ni la Clara ni el Carles poden assistir avui. Que tenim el Claras... Amb el Claras. <laughs> el Clar... Haces una mezcla de los dos. El Carles. El Carles el tenim, suposo que o de camí de tornada o mm. encara a Marsella. Jo crec que està encara a Marsella, està que tornava demà, no? D'enviat especial, no? De, mm. de Ràdio Vivienda i de V Vivienda, mm. de l'Assemblea. Mm a veure què diu. I la Clara, bueno, han tingut un Tot, <laughs> bueno. Toma patada. I, I, bueno, no, no ha pogut venir tampoc. Ja. Bueno, recordar-vos una miqueta on estem i què fem i tot això, no? Potser. Estem a 104.5, ràdio de Vivienda Ràdio Bronca. Us recordem el telèfon per si voleu intervenir en directe, 93 359 4900, 93 359 4900. Mm -hmm i si voleu intervenir en directe, avui diumenge 23, perquè aquest programa també es remet eh, dos o tres vegades eh, fins al proper d'aquí 15 dies. Si, eh, si avui és diumenge 23 i esteu sentint això, podeu trucar en directe eh, al telèfon aquest que ha dit la Cris. Bueno, aquí estaven rient per, per la meva paraula que he dit, que jo no entenc, jo a la meva terra es diu... Percans. Percans, sí, sí. Percans. <laughs> El Carmel. Bueno, i avui avui tenim un programa, crec que bastant atapaït de notícies, no?, i de, i de coses i tal, no? Mm. Bueno, avui, com sempre, no tenim casa, no tenim guió. No, no bueno, però ja, ja està, o sigui, això ho portem ja de la mà, no? Vull dir que això no... Ja, ja no cal guió, si segurament que... Sí, bueno, tenim, ningú, de moment ningú s'ha ha trucat queixant-se de, del programa. De la falta de, de guió. Bé, ni queixant-se ni res, però bueno. Tenim <laughs> coses, coses, coses a comentar i, i bueno, l'ordre de los factores no altera el producte. Sí, tenim unes quantes. De fet, si voleu, podem començar ja. Sí? Sí? Vale, doncs, bueno, donem pas primer de tot al Daniele eh, amb la seva notícia sobre Marsella, a veure què ens explica. Mm. Bueno, eh, tenemos unos, unos compañeros que han ido a Marsella, sabéis que, bueno, no sé si lo habéis anunciado en la radio la semana pasada, el, em, el 24, mañana y el 25 eh, hay una cumbre de ministros de vivienda en, eh, en Marsella. Entonces, bueno, en realidad empezó como mm, parecía que tuviera que ser una cumbre y luego se transformó en una reunión informal. De todas formas, hay la Alianza Internacional de Habitantes, que es una red internacional de movimientos, asociaciones que se ocupan de vivienda que en septiembre hizo un llamamiento a una movilización. Entonces hoy hay una manifestación en Marsella y hay unos compañeros de V de Vivienda que, que han ido. Eh, yo tengo aquí el comunicado que me ha llegado y mm, no sé si queréis os puedo leer una, una parte que mm, puede ser interesante. Eh, mm, es, un, eh, es, el, es el comunicado que se hizo en la Asamblea de, los Movimientos Sociales Urbanos de Suecia, de Malmö, ¿no? del 20 septiembre. septiembre y, y, es sobre eso. Los ministros europeos de la vivienda y del urbanismo se reúnen en Marsella el lunes 24 de noviembre. Después que ellos se reúnan, los precios de los arriendos de la inmobiliaria y de la propiedad no han sido jamás tan elevados, generando rentas y beneficios especulativos desiguales. La crisis y la precarización de la vivienda golpean duramente a todas las puertas. Los derechos de los locatarios sufren ataques frontales. El acceso a la propiedad solo puede hacerse a precio de un sobreendeudamiento insostenible. La SEA, señalando rehabilitación urbana, expulsa a las clases populares no solo de los centros urbanos, sino también de las periferias. Las expulsiones forzadas y e expeditivas se generalizan. La vivienda social está amenazada en su financiamiento y en su privatización. La represión se abate sobre las poblaciones en precariedad de la vivienda. Además, esta manifestación que se convoca en hoy en Marsella tiene también un valor eh, especial porque Marsella ha sido mm, declarada ciudad, eh, capital europea de la cultura en 2013. Y esto es un poco lo que pasa cuando se hacen estos, se deciden estos grandes acontecimientos en las ciudades, ¿no? que empieza el alza de los precios en los barrios céntricos porque estos se tematizan así. Entonces hay, por un lado, esta mm, eh, eh, manifestación reivindicará el derecho a la vivienda en Europa, pero también eh, defenderá los barrios, los barrios, la gente que vive en los barrios de Marsella. Molt Y... Está, bien, yo solo, bueno, siempre soy, yo soy el puñetero, entonces te tengo que decir que la manifestación fue ayer, no hoy. Ah, sí. Pero, <laughs> bueno, solo por, tampoco nos afecta mucho, ¿no? Quiero decir, a tantos kilómetros. Eh, ha sido este fin de semana una manifestación y luego un fórum por la tarde, bueno, todo el programa. Eh, digamos ¿Pero que, estás seguro? Estoy segurísimo. Pondría, Era el 23, hoy es 23, Hoy es 23. Hoy es 23, sí, sí. Y el sábado 22 era, eh, llegaban el viernes por la noche y el sábado 22 eh, se hacía a, por mediodía la manifestación y a la tarde un fórum también de estos así, como una cumbre en paralelo, digamos. Pero, pero bueno, era <laughs> igual. La cuestión es que tanto Carlas como Marcos, otro Marcos, eh, no el técnico nuestro. De coña. Eh, de coña, Marcos de coña. Eh, y Andrés, y Andrés y, Paulo. Los cuatro han ido en, representación de... Fantástico. <laughs> Los cuatro mosqueteros han ido a, a la France y bueno, ya nos explicarán eh, en el próximo programa, nos, nos harán un resumen de lo que de lo que ha sido. Y luego ya solamente también comentar, ligar el tema este de Marsella, que claro, es puramente de de ministros o irresponsables de vivienda y latina irresponsables responsables de vivienda. No sé si se ha cogido el, chist. El <laughs> Vaya merda, que estaba mirando el ordenador, que estaba preparando una... Bueno, y entonces los ministros irresponsables de vivienda son los que en octubre de 2006 conseguimos que, se, que no hicieran eh, acto de esa irresponsabilidad y aquí se, se prorrogó y bueno, al final se canceló la cumbre. Esta cumbre eh, es, por un lado, está también en el contexto del G20 de hace una semana, Washington, ¿no? El, sí, G20, G21, G22, es igual. Lo de Washington, lo de Bush y la reunión esta, digamos así, del paripé del paripé neo capitalista clásico. Sí, <laughs> y entonces... bueno, pues a esto quería también hacer mención que la Habitat International Coalition, que no es exactamente la misma asociación que decías tú, que, es la, son dos asociaciones distintas, pero también es otra asociación sobre internacional sobre vivienda, también eh, ha publicado el 14 de noviembre un, largo... Eh, digamos, eh, documento llamado al, G20, eh, que se resume en su título, que es Construyan un pacto social global para un hábitat sostenible y equitativo ya. Esto es el título y luego es larguísimo, pero es, muy interesante en las páginas de HIC, hic-net.org pues es muy interesante todo lo que dicen en el contexto del G20 y, y en el contexto de los rescates, las inyecciones y todas estas. Paco, ¿qué te parece si.? Si me callo. <laughs> No, no, no, <laughs> estás, agafando una autoestima que no. No, pero <laughs> claro, a, ver, estoy haciendo un resumen, pero pues si me puedo explicar... Como estás hablando del G20 y todo esto, ¿qué te parece si ya de paso hablas de la declaración del Escorial y no sé si tiene algo que ver, pero, pero así ya engarzas las dos noticias? Sí, digamos que en paralelo también ha habido... Es que claro, ha habido muchas declaraciones eh, de, muchas redes y, una de ellas ha sido en el Escorial, que participó, o sea, también internacional, aunque por parte española participó SETEM, nada más. Pero, pero bueno, es una declaración también bastante larga, la podéis eh, buscar por internet y, es, y viene a ser lo mismo. O sea, son declaraciones sobre la crisis financiera, sobre los bancos, sobre la manera en que se está diciendo que se arregla el problema y en cambio se va a empeorar el problema, porque no es nada más que que retardar que retardar el, pago de hipotecas, retardar el retardar el batacazo, digamos que este que están diciendo de que de la economía financiera llegue a la economía real. Entonces el batacazo está ya llegando, de hecho los primeros batacazos ya se llevan recibiendo desde hace 10 años por parte de la mayoría de la población, pero ahora que la minoría de la población deja de tener beneficios maravillosos, entonces están intentando reinventarlo y lo, el capitalismo pues para pues para lo de siempre, quiero decir, para seguir sacando provecho cuatro En, detrimento de las condiciones de, los millones de personas. Entonces está la declaración del Escorial sobre los bancos y la crisis financiera, podéis buscarla así por, internet. Está la declaración que hablabas tú, la de la HIC, etc. etc. Me still keep the faith up in the Almighty. True light and power on the Holy Trinity. Don't try testing us cause it infinity. We work hard, feel we daily bread. Yes, we work hard, feel we daily bread. Boom, we work hard, feel we daily bread. Every work hard, ah, I feel we daily bread. Love we work. Love we work. me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando Bueno, doncs seguim endavant, canviem una miqueta de, de tema, bueno, encara que seguim, seguim parlant d'habitatge, per suposat, i el que tinc ganes d'explicar-vos ja avui és un article que va sortir publicat el 19 de novembre al periòdico El Público, Um, és un article que va escriure el Gerardo Pisarello i el Jaume Sens. El Gerardo Pisarello és un professor de dret internacional de la Universitat de Barcelona i el Jaume Ascens doncs, és vocal de la Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Mm. I bueno, doncs ells han escrit un article que va sobre el dret a l'habitatge i que comença parlant una mica de, del que va passar fa un any i mig aproximadament, aproximadament i és que va venir el, el relator de la ONU, el Milon Kotari, i doncs va fer un, una mena d'estudi de, del que estava passant en aquell moment a l'estat espanyol, que bàsicament és el que segueix passant a dia d'avui i és que doncs, bueno, teníem dels països de la Unió Europea, Espanya era el que més construïa, el que més habitatge buit tenia i el que menys eh, habitatge, habitatge assequible i de protecció oficial tenia eh, de, per la població. Però jo em pregunto realment mm, per què serveix el, el Cotari i la ONU en aquest... O sigui, és més que res per donar la informació, però realment no tenen cap poder de de denúncia, sí, però... El tema és que, que com a resposta d'aquest artic, bueno, d'aquest informe del Cotari, doncs les administracions públiques van acceptar que efectivament l'havien cagat de forma estrepitosa i van seguir cagant-la de forma estrepitosa fent el Pacte Nacional per l'Habitatge, la llei del dret a l'habitatge... Aquí a Catalunya l'Estat també doncs, es va fer una nova llei del sol, a Euskadi s'han fet coses més maques, però bueno, eh, en general, excepte alguna cosa així puntual, doncs la resposta que va haver-hi per part de l'Estat i les comunitats autònomes va ser només a base de lleis, que a dia d'avui, després de més d'un any d'haver-se escrit, doncs no, no s'ha vist de forma clara quin, quin és el resultat, o vaja, o d'alguna forma es veu que el resultat segueix sent més de lo mismo, més, mm, aj més ajudes doncs els que no, realment no ho necessiten o els que han provocat la, la situació que tenim ara mateix entre mans. Eh, parlen també al Gerardo i al Jaume doncs, que tenim moltes, ara mateix moltíssima gent amb perill de perdre la seva casa, ja sigui perquè no poden fer front al pagament del lloguer o al pagament de, de la hipoteca, encara que ara mateix els tipus d'interès han tornat a baixa. No sé per què se segueix parlant de tipus d'interès alts, perquè hem arribat a un tope màxim de, del 5,40, però això comparat amb fa 20 anys doncs no és res, que teníem el 18 o el 20% de tipus d'interès, o sigui que seguir posant tant de pes al que seria el tipus d'interès no, no té gaire sentit, la veritat. Eh, com comentava, doncs això, com, doncs, diuen que, que s'han seguit donant ajudes doncs, als que no ho necessiten realment, que quasi una tercera part del pressupost públic es destinarà a empreses i institucions financeres que en molts casos, a més a més d'enriquir-se, han tingut una responsabilitat directa en l'actual crisi, o sigui que, vaja, bastant, bastant xungo. I llavors, a més a més, bueno, es volen fer una sèrie de mesures, com la moratòria en el pagament de les hipoteques o en l'ús de les mm, llibretes d'habitatge, doncs que, a més a més, el que fan és que es beneficien els mateixos bancs, no? I, a més a més, ja el, el, el més fotut de tot seria el, un anteprojecte de llei estatal que el que pretén afavorir és l'accés al lloguer i la forma de fer-ho seria facilitant el, el fet que els arrendataris puguin ser mm, desahuciats de forma més ràpida. O sigui que no els jugaters, vull dir. Eh, o sigui que realment la cosa pinta, pinta molt malament, pinta molt malament, no? Eh, segons el Pissarello i el Jaume, doncs el que realment fa falta avui, a dia d'avui és una determinació per canviar el, cap a on anem, s'han de posar límits als preus, eh, s'han de posar límits tant als preus de compra com als de lloguer, eh, s'ha de fer un parc d'habitatge públic però també de lloguer, que sigui suficient i de qualitat i que sigui a uns preus dignes i el que no pot ser és el que està passant a dia d'avui encara i és que moltes eh, vivendes de protecció oficial queden fora de mercat perquè la gent no pot accedir-hi perquè això, el preu és massa alt. Això és el més heavy i després d'escoltar-te de, jo crec que el problema és pitjor encara que de la primera vegada que va venir que, que, el Cotari, no? O sigui, jo crec que sí, jo crec que sí. sí. sí. Que si ara vingués el Cotari fliparíem en Donguilla. De fet, uh, Milan Cotari, uh, nosaltres quan parlàvem durant, feia mesos ja de, des de de Vivenda, quan va arribar Milan Cotari, de mesures estructurals. Jo recordo que les assemblees fins i tot ens, ens comentàvem que ens acabàvem avorrint a nosaltres mateixos de repetir que el que volíem eren mesures estructurals. I recordo que quan va venir Milan Kotari va dir que el que calien eren mesures immediates. Això se'n va quedar... O sigui, que algú de la ONU eh, i, o sigui, un especialista en temes d'habitatge recalqués el que nosaltres durant mesos ja donàvem per sentat, no? o sigui, que les coses eh, s'havien de fer ràpid. Però Milan Kotari va dir això, que calien mesures urgents i, i immediates que fossin immediates. En canvi, en comptes d'això, ja portem dos anys des de llavors i l'únic que s'ha fet és això, eh, com deia amb el tema del G20, eh, maquillar, maquillar una, un, o sea, como asistir asistir al, asistir, entre comillas, pues lo que sería asistir un, un tumor cancerígeno con, con, pomaditas y con tiritas y con... Y, entonces, y claro, el tumor cancerígeno a extirpar es la especulación en vivienda. Mientras se mantenga la especulación en vivienda, ni se arregla el problema, al revés, se va a, ir, se va a conseguir, continuar eh, empeorando. Y solo quería añadir dos cosas más sobre el, o sea, una, mm, dos cuestiones más sobre el, artículo este de público. Lo podéis bajar en, la misma web de público. Tienen los blogs, eh, los cuelgan y en dominio público, que es el que dedican a gente invitada, digamos, a, a escribir artículos, pues está este artículo que está muy bien, que se titula El derecho a la vivienda, es de esta misma semana. Y, es eh, el jueves 19, de hecho. Sí. Y, el, y, bueno, y es de Jaume Sens y, y claro que sale esto por un, por un lado. Bueno, mm. solo, solo quería comentar ¿no? que cada vez que salen estos artículos siempre voy pensando a la situación europea y si hay algún, me pregunto mm. si hay algún país que tenga una situación que se pueda parecer ¿no? la, la española. En realidad no hay ninguno. Aunque, por ejemplo, hay Italia, que tiene eh, eh, una situación parecida en términos de proporción de, mm, viviendas de, propiedad, de, alquiler. Pero, por ejemplo, los italianos, que es un país bastante desgraciado en este momento, pero no tienen el nivel de endeudamiento de los españoles, ¿sabes? O hay otros países que tienen, ¿vale? ni, tienen, ni el marco legal está tan sea, nuestro marco legal eh, habla de un derecho a la vivienda digna, etcétera, etcétera, pero la realidad legal y las leyes, la LAU, etcétera, son mm, machacar siempre al inclino y, priorizar siempre el beneficio privado. Y esto en, otros países de Europa sabemos que hay medidas. Pero no de ahora, o sea, medidas desde hace 10 años o 15 años que en, España se, ha visto, se ha eh, visto ahora que hacía falta. Y, luego el, tema esto de las viviendas de alquiler social. Eh, España tiene un 1%, que son eh, niveles de países tipo la Estonia, la Lituania, eh, es así, es bastante... Y peor incluso, porque... es que para, para, para agafar yo ven ben yo creo que ya dos cosas muy determinantes, no? Que la gente que tenga dos o tres viviendas, que els mm. fotin d'impostos a, a París. Que les tinguin buides. Però... O sigui, perquè sí, sí, quan parlem de pisos buits sí, sí, no parlem clar, clar. de Home, segona residència. és que... tres ah, segurament ah, exacte, exacte. tindran buides. O una, o, encara que sigui, bueno, que ara ha heretat una, no, no sé què, una història... El que sempre, i la, i, la, i la proporcionalitat, és a dir, en comptes de començar per qui tingui eh, tres o quatre pisos buits, començar per, per, per gent inmobiliarias que immobiliàries i que tinguin 30 o 40. I expropiar, i expropiar. I començar a expropiar, sí. Així Com a mínim l'usufructe. Ah, així de clar. L'ús de fruit, l'ús de fruit. No és un percans. bueno, no. African thing, black or Esto ha sido una tos. ¿Quieres un caramelo? Eh, <laughs> quiero, quiero. No, ahora en serio, ¿eh? vamos a ponernos serios. Voy a, colocar una canción que no tiene que ver con vivienda, pero. Pero bueno, pero, pero me apetece un montón ponerla porque hace exactamente un año y poco, fue el 21, el aniversario, pues se nos fue al cielo de los artistas Fernando Fernán Gómez y eh, y entonces, bueno, pues quiero, quiero dedicarle, quiero presentar también al grupo, que son, es un grupo de surf de Madrid, que se llaman Los Coronas, y hacen surf. ¿En Madrid? Hostia. Hacen surf en Madrid, eh, música surf en Madrid. <laughs> si, es la si, es la, canción que estaban en pruebas, mortal, ¿eh? Es, es, es eh, recordaréis que, bueno, Fernán Gómez es mucho más que esa frase, pero en homenaje a ese gran maestro del cine español que fue, y maestro como persona, etcétera, etcétera que fue Fernando Fernán Gómez y un año después de bueno de que descanse en paz, <laughs> Los Coronas, el grupo madrileño de Sur. Te este, ¿Estás escuchando Radio Vivienda? En Radio Bronca, 104.5 de la FM. Bueno, bueno, bueno. yo creo que ha calgut la, la, la, la que aparegués eh, el eh, equipo A Perquè aquesta, la notícia que us... Hòstia, m'estic liant, tio, ho tenia preparat. Me cago en nena. <laughs> I m'estic liant. Bueno, eh, la notícia que us donaré ara és la notícia que va sortir el dimarts d'aquesta setmana, em sembla, als mitjans, i és la, la primera... Eh, bueno, el primera condemna eh, per com, Moving Immobiliari. Com has dit això, condemna? Condemna, mena engeminada. <laughs> bueno, no, ara de debò, la veritat és que és un tema bastant seriós, i és això, no? O sigui, ja ha sortit eh, aquesta setmana, ha sortit sentència per un cas de moving al, al barri de Sant Andreu i per bueno, un cas de moving que patien una parella, una parella d'inquilins, una parella de joves al barri del, de Sant Andreu, ¿vale? I la història ve una mica mm, doncs, que aquest pis estava, estava jugat a la, diguéssim, a la cosina dels propietaris. Vale? Els propietaris d'aquest pis tenien llogat aquest pis a la, a la seva cosina, val? A, una, a una tal Raisa, JB, val? El 2003, al novembre del 2003, el van jugant a la seva cosina. La seva cosina va ficar el pis a dues persones, una parella, val? no sé si serien d'amics o de què, i mm, al cap de no sé quan eh, la, la, la cosina va marxar del pis i els propietaris els hi van demanar a aquesta parella bueno, a aquesta parella els hi van demanar als propietaris de canviar el contracte i els propietaris van dir que, bueno, sí, si voleu canviem el contracte, però us apujarem el, el preu i tot això, i les condicions. Evidentment, la parella va dir que no, perquè eh, consideraven que el, eh, el, el contracte encara els hi quedava 3 o 4 anys, em sembla amb la qual doncs, bueno, no, van decidir no, no, no canviar el contracte i tal, a lo que els propietaris bueno, van començar a fer pues, això, no? una mica de moving, van començar doncs, això a tallar-los la llum, a trencar-los ja el que és el, la paret. Sí, o sigui, una mica bastant, perquè si no... Una mica no... bastant, sí, sí. Si no, no L'aigua... O sigui, sí. el, que era els, el eh, que eren els subministres... Va ser de bones maneres, no? Sí, sí, de bon rotllo, no? <laughs> I doncs això, no? Durant crec que va ser això durant eh, entre l'estiu i la tardor del 2005 van començar a patir tot això, no? O sigui, la tallada de llum, la tallada d'aigua... Fins que van haver de marxar, fins i tot. Sí, sí, clar, hi va haver un moment que ja, clar, no, no, no, podien, no, o sigui, no podien estar allà perquè, clar, la, la higiene que tenia això, o sigui, era... Bueno, no hi havia higiene, va, <laughs> eh, francament. I això, bueno, això ho van portar al jutjat i finalment han guanyat Això cas. ha sigut a on, has dit? Això ha sigut a, a Sant Andreu, al barri Sant Andreu, i eh, concretament al carrer... Carrer Cer Cervet, crec que és. Cervet. És que, no sé si sabeu, però també aquesta setmana ha sortit ja la sentència d'un... Penso que això ha sigut a, al nord, no sé si Sant Sebastià o no sé on exactament, eh, d'una família que havia volgut eh, comprar la part de baix d'una casa d'aquestes de tres plantes i mm, a la planta de dalt, al tercer pis, doncs, el, hi havia el propietari el que volia haver comprat també els dos primers pisos i com que s'havia trobat que aquesta família havia comprat ja, doncs el que va fer va ser llogar pel preu simbòlic d'un euro Mm. eh, la, part, la tercera planta amb una família de... Bueno, de, de penya que va començar ja doncs, a fer-lis de sí, tot. No? És un altre, un altre dels, dels estils del mobbing és això, o sigui, posar al costat de, a la, de, dels inquilins o, eh, que, o dels jugaters que que se'ls vol fer mobbing, doncs se'ls hi posa doncs, gent, gent indeseable, gent aquí, violenta, etc. Aquí el que, el que finalment ha acabat passant és que els han, els han condemnat a presó, eh, tenen penes de presó als, els propietaris del, del pis de dalt. Un any, sí, sí, el que passa, sí però el que passa és que un, una pena de presó d'un any sabeu que si... Sí, bueno, passa com aquest, clar, sí. sense antecedents no... no... Bueno, però ja... bueno, sí, el que passa ja, ja és que, crea clar, precedent... I crea ja... precedent i com a mínim no ho fan dues vegades, perquè la, la segona vegada la que ho facin el mobbing el tindran en la galeria... Clar, hi ha algú, model. I algun, algun propietari que digues ja, mm. la, que tingués la idea de fer alguna història d'aquestes, igual ara s'ho pensa una mica més. Sí, de totes maneres, perquè... això, això són, així, són petites passes, però clar, també està bé donar bones notícies. No, no, el que passa que també aquest cas, és, per lo que deia la notícia i tal, o sigui, ha sigut molt heavy, o sigui, el que han mm. patit, i clar, hi ha clar. molta gent que no, no ho pateix tan heavyment, <laughs> Avui estic sembrant. Tan, tan durament, sí. Tan durament que, però clar, és un moviment més sutil, no? més eh, de poc clar. a poc i Home, també és igual que és curiós, greu. És el que és curiós greu. és que clar, la gran majoria de la gent que pateix moving és gent eh, de molta edat, és gent anciana que se n'aprofiten, entre altres coses, perquè és gent anciana. Llavors és quantitat de curiós que la primera, que la primera que la primera sentència així que crea una mica de jurisprudència i tal i qual doncs hagi sigut en comptes de... Potser és fins i tot és, és no me sale la paraula ara, és... Eh... Jo crec que un dia ens trucaran els de normalització lingüística i ens pagaran una pallissa a la sortida. Sí, bueno. si tenen, si tenen dallonsis de pujar aquí. Escolta, bueno, no sé, fem... Que, eh, que no, que no. Això, acte d'habitatge. És una es un... <laughs> Es un No, ¿os, acordáis también de esta noticia que mm, de hace tiempo que el presidente... Tú hablas en cambio un catalán perfecto, ¿ves? El presidente, el presidente <laughs> de los propietarios, el presidente de los propietarios que tiene también ¿no? una denuncia por mobbing, ¿no? ¿Os acordáis? Ah. ah, sí, sí. Mm. El, eh, si sí, algún cargo de una no, asociación no, de propietarios. No se vuelve a saber nada más, ¿no? De eso. No, y luego también está el del caso Beiret, ¿no? I ah. que ese también és tela, famoso tela. mundialmente. A ver, luego de eso és que és assentar, o sigui, es, y ha eh, això és nuadós i crearà pre, eh, eh jurisprudència i tal, mm. però clar, també el greu de la notícia, bueno, el greu, és que clar, han, han hagut d'arribar aquests extrems, no?, -hmm. per, doncs això, no? Per, per... Sí, sí, és clar, és que aviam, el que es planteja és que... Quan el moviment és per... igual de greu... És que diuen, sí, diuen sigui. que per animar, per animar que, la, que, que, que el lloguer, o sigui, que, es, que hi hagi més mercat de lloguer, que es pugui llogar, etc etc, que fins i tot que baixin els preus del lloguer, seria si més gent posés el... I el que es diu és que el que s'ha d'ajudar és el propietari a desnonar en un mes, a desnonar en dos mesos. Però no se'n diu en cap moment que un propietari pugui tenir eh, dos mesos, tres mesos, quatre mesos, un any, una, una gotera, que no sé si es diu gotera, suposo que sí, no? Gotera, com... O sigui, una, una, un, un, o sigui que, que, que, no, que sigui el propietari el que, no, el que incompleix el contracte de lloguer i que, en canvi, eh, el que ho pateix el, el, el llogater i, clar, i d'això no se'n parla. I, clar, vull dir, és que són les dues coses també que s'han de mirar. No, és a dir, ni, ni, els abusos, ni els abusos d'algú, diguéssim, que, que, que se n'aprofiti, que és molt difícil amb les lleis que hi ha, ni al cap de cinc anys ja no, però, fora, però bueno. És com tot, no? O sigui, només es parla de lo dolent, és a dir, clar. el que surt a la notícia és això, no? Hi ha gent que no paga, que no paga, que no paga. Un, un tota- percentatge tot, mínim de morositat. I tota la gent que paga no és notícia, clar. clar ah, exactament. Eh. I la, gent, I la gent que s'arregla fins i tot perquè no li arregla el propietari i s'acaba arreglant eh, els desperfectes, també n'hi ha, però clar, no són notícies notícia, vull dir, són, és el pan nostre cada dia, però no és notícia. Sí, sí. I, bueno... I això, bueno, bona notícia en teoria i a veure, sí. a veure què passa en un futur. Uh mhm. -huh. I bé, podem eh, canviar de terç o ficar alguna altra cançó o... Sí? Sí. Fico una cançó jo? O la fico eh, tu mateix, tu mateix. I després parlem dels pantalons. Molt bé, doncs fiquem una cançó de Sergent Garcia que es diu Viva la felicitat. Oh! Semilla tiene fuerza y alegría. escuchando Radio V de Vivienda en Radio Bronca 104.5 de la FM. ¿Está enterado, primo? Vamos allá, vamos allá. ¿Qué por apagó la? ¡La felicidad! Ah, quan digueu. Ya, ya, ja estàs al aire. Molt vale. pues vinga, ja que parlem de coses a l'aire, eh, el que havia comentat. Hi ha una campanya que té a veure amb els pantalons, amb els pantalons de cadascú a casa seva, i llavors la campanya eh, es tracta de que la gent pengi els pantalons al, al balcó amb les butxaques eh, amb les butxaques buides, diguéssim així, ben visibles. I és una campanya d'una entitat així... Bueno, entitat... <laughs> d'una web que és eh, eh, jo també estic en crisi.net con dos es, en, jo també estic en crisi.net, i eh, aquesta web bueno, va sortir arran de, arran de... té a veure amb el que van fer el 15 de novembre a UE de Vivenda va, va participar amb les protestes del 15 de novembre a Plaça Catalunya amb un parell de, de panells que són com dos fotomatones tot això per la ràdio és una mica complicat eh? o sigui, d'explicar, però okay. perquè és molt visual, és molt visual. El bueno. tema de, del fotomatón, perquè, clar, cosas que son puramente visuales... es cuando hablas, la gente va, se va conectando en internet, cuando das la dirección... No, pero eso es radio. ràdio, no, però això també ho estan escoltant, ja, no, però tu imagina't que ho estàs sentint això un, a, a dintre d'un taxi, només tens el GPS, vull dir. Taxista també, internet, ahí <laughs> sí. moderno, no? <laughs> Sí, las gafas. plaza Cataluña, mira si todavía está El fotomatón. Bueno, el fotomatón, el 29 de noviembre, luego hablaremos en agenda, pues de que lo volvamos a hacer. Eh, subimos las fotos, se montó un vídeo también muy majo. Y todo esto pues se puede verse en www.yotambiénstiquencrisis.net. Eh, ¿Ves? Ahora el taxista se ha conectado. Entonces, ya, sí, forarte de lo que Y entonces la idea es esta que pengem pantalones pantalons als balcons, eh, que la crisi la paguin los bueno, el también també el veureu eh, bueno, no, no haremos una tirada enorme, de, sinó que per internet. Que bueno, també pot ser la gent una mica autodidacta, no? I si realment vol penjar això, que es faci un cartell. La idea o... és molt bona, la idea sé. és molt bona. Crec que la va proposar manera. el Jordi, de l'Assemblea, sí, i veure, el, el, el cartell també seu, i el, la idea és boníssima perquè guapo, visibilitza sí. Eh, molt que nosaltres, o sigui, que, que s'està en crisi, no? Penjant el, els pantalons amb les butxaques per fora, eh, i, eh, i buides. A mi això, aquesta campanya em recorda una mica aquella que es va intentar fer, que al final no sé si algú la va fer o no, que es tractava de posar el preu del lloguer que pagaves o el preu de la quota mm. hipotecària que pagaves i posar una pancarta, pues 600 euros, 800 mm. euros mm. i, i posar-ho al balcó. Clar, això amb el Google Street View, aquest cara que agafa les fotos i tal. Claro, això estaria podria, molt guai. Es podria, donar, es podria fer en plan fake, però bueno. Ja. Sí. Thank you. Era solo para eh, una noticia muy, muy breve. Además, no es noticia de esta semana, es de hace tiempo. Solo que la primera vez que vine eh, hablé del, eh, del tema del proyecto del Palau de la Música y de ese proceso de participación ciudadana que había empezado. Y solo para que se supiera la segunda parte de la noticia, que bueno, para que la gente se acuerde, eh, este mm, proyecto preveía la descatalogación y la demolición de tres edificios que están delante del Palo de la Música, tres edificios catalogados, para construir un hotel ehm, con un proyecto de un arquitecto llamado se llama Oscar Tusquets y un aparcamiento. Bueno, eso es más compleja, también hay el tema eso de la participación ciudadana a la que se invitaron los vecinos del barrio y en la primera reunión a la que fuimos eh, se le dijo que sí, era un proceso de participación en el que podían opinar sobre algunas características del proyecto, pero no sobre el hecho que se hubiera hecho ahí, se hubiera construido ahí un hotel, los vecinos estaban bastante mosqueados. Bueno, eh, la, la noticia que es de hace tiempo es que la Comisión de Patrimonio de la Generalitat ha rechazado la demolición de la finca modernista, ¿no? que es la que está delante del Palau. Entonces eh, se, tendrá, que cambiar el proyecto, esa no se, no se podrá demoler eh, y, ya veremos qué, pasará. Pero lo que sí que es, probable que se haga es el hotel. Bueno, pero al menos es una, es una noticia medias buena, ¿no? Mal menor. Bueno, bueno, se, se, mantiene el hotel. Eh, lo que se hará es vaciar eh, probablemente ese edificio modernista que está ahí delante y construirlo por dentro. Y, lo la y, la cuestión es que dentro de unos 10, 15 años, Barcelona, el centro histórico de Barcelona será una ficción, ¿no? Eh, irás paseando y tendrás todos esos edificios falsos. un parque temático, exactamente. De, fachadas, detrás a lo mejor tendrás un capravo o tendrás un hotel o lo que sea. Como el Barcelona Raval, El Barcelona Raval que está el Cabravo. vuelve de prueba. ¿eh? <laughs> bueno, también los, los, eh, los, mercados de Barcelona, aparte de la buquería que está bien conservada así, hay muchos mercados de esos antiguos que tienen dentro supermercados, ¿no? Es un absurdo. Sí, sí, al, al, al mercat al Poble al mercat del Poble una par que continúan los eh, continuen puestos, diguéssim, d'això de, del mercat, y a dalt està, el Mercadona. Sí, sí, sí, sí. sí. Thank you. <laughs> probando, Suerte que no has tosido ahora. Eh, sí, probando, pues. Que, a ver, em, se me oye, ¿no? Por eso. ¿Se me oye en el taxi? Vale. Pues la cuestión es que, a ver, eh, quería... Eh, una de las cosas que, también volvían a recordar es el tema de que, que bueno, vamos ser, eh, ens va arribar de que había una reunión de, de ecologistas y, ya vos van vam anar i, i vam, eh, vam prendre nota, diguéssim, de mobilitzacions i de xarxes que estan en, en relació al tema de l'ecologia i, evidentment, el tema de l'habitatge sembla que no, però té molt a veure amb el tema del medi ambient eh, una de les, o sigui, do, de les dos cites, de les quatre que s'han fet, eh, ja m'estic ja liant, de les quatre cites per sortir de la crisi de l'habitatge, que n'hem fet dues, que n'hem fet la, de, la dels hipotecats i la dels pisos buits, eh, una de les dues cites que queda és sobre, sobre això, sobre l'espai, sobre el medi ambient. Va ser molt interessant l'assemblea la, aquesta. Eh, es plantegen... Eh, cap a la primavera fer, fer una manifestació, igual que nosaltres, que sapigueu que, que, bueno, que s'estava arruntant la idea de, de fer una cosa a nivell estatal eh, també per, per aquelles dades. I bé, i bueno, eh, comentar eh, que teniu bastant informació a la de plataformes.org i a eh, Ecologistes de Catalunya, crec que és ecologistes.cat, i eh, també a Alnus, un altra web, que vull dir que n'hi ha molta informació, molta xarxa i, i molt de moviment que eh, s'acabarà... Eh, bueno, que s'acabarà, que d'entrada ja està lligat al tema de l'habitatge i que en farem seguiment. Punto. I després, i punto i a part, i ara presentarem... Canvio. <laughs> presentarem una cançó, eh, és un grup d'Ontinyent, Onteniente, Ontinyent, eh, d'allà baix, de, bueno, d'allà baix, d'allà al sud, i és una cançó que també poc a veure amb l'habitatge, però també em venia molt de gust de posar-la. El grup es diu Gent del Desert, tenen eh, un MySpace, que és el Gent del Desert, i, i també tenen un blogspot, que és el Desert de la Paraula, bastant curiós. I llavors eh, és una, una cosa dedicada a la, a la barbaritat aquesta que ha fet el Camps, que, bueno, que tothom se li... que més 99 i pico de percent de suspensos de, de suspesos <laughs> amb, el, amb el tema de donar la educació per a la ciutadania en English. Llavors han fet una cançó bastant curiosa, amb la qual és en anglès però subtitulada. És una cançó subtitulada en valencià i, i bé, doncs això, la, la col·loquem ara i, i així calla una estona i sentiu música de la bona. <laughs> Pandilla de Madrid. It's always the same song. Siempre la misma canción. It rains a little bit, but although it rains a little bit, although it rains a little bit, it rains enough. Blau pop, pero pedal pop y blau Blau, pro. I shit and the soul sea.

The count of your own, the count of your own. Practica también. The count of your own. Eh, acabate. Hey, eh, alright. Se quedó. Water for everybody. Agua para todos. pinche güey. Estás escuchando Radio V Vivienda, Radio Bronca, 104.5 de la FM, pinche. Bueno, doncs ja anem tirant cap al final del programa. Jo eh, estava pensant ara mateix, per això m'he quedat en blanc, que ojalà algun dia pugui fer això jo amb el meu despertador. Això voldrà dir que... Ja, és veritat. Va, va, això un dia es pot fer, no? Compres un despertador així una mica cutrillo, el que tinguis, i dones el plaer de... Va. <laughs> Sí, però després t'has d'aixecar igualment. Bueno, però ja tens... T'aixeques, no? Així, amb més força, claro. Doncs, bueno, a veure, jo el que volia parlar-vos és que la setmana que ve, el dissabte, dia 29, hi ha una concentració a plaça Universitat, organitzada per Decreixement. Si voleu més informació podeu mirar decreixement.net o .org, no estic segura. Però vaja, mm, m'he quedat amb una cosa que m'ha agradat molt i és que es demana a la gent doncs, que el dia 29 es porti a plaça Universitat eh, coses que tingui per casa o que tingui mm, on sigui que no faci servir. O sigui, perquè nosaltres prenguem una mica més de consciència de que moltes vegades comprem coses sense realment necessitar-les i tenim el pis ple de xorrades. Eh, llavors estaria bé portar-les a la universitat i farà una, es farà una pila amb objectes indesitjables i després no sé si algú els agafarà, que es farà Potser que sigui. innecessaris, més que indesitjables. Eh, si els hem comprat, o saps? O sigui, si acabes comprant moltes coses és precisament perquè per l'embolcall, perquè, mira, perquè i després, pues, clar, no és, pues, són innecessaris. Sí, arribes a casa i dius, vaya, hombre. Sí, I... o s'espatllen seguida. I... Sí, o coses que et regalen a llocs. Toma, por haber venido te regalo esto. Sí. I dius, jo no lo quiero, però bueno, t'ho emportes per no fer un lleig i no, s'ha d'aprendre a dir, pues mira, no, no, gracias, he venido porque he querido y te quedas el regalito. Ja sí. està. Sí, sí. I, I de moment això és tot, o sigui que sapigueu això el dia 29, penso que és a la 5 de la tarda a plaça Universitat, eh, de creixement, i, ah, bueno, recordar-vos que estan encara a plaça Universitat avui en dia, els de la Universitat de Barcelona lluitant contra el Pla Bolònia, i que ahir va haver-hi una concentració a Terrassa també, però bueno, això ja és passat, o sigui que sí, l'agenda no, però... no té gaire. No, però tot i que no sigui agenda, vam fer també una web que també està bastant curiosa perquè es van inventar, a més és molt, molt curiosa de visitar, ja que no tots podem anar a Terrassa, com a mínim veure la web i penso que és no pagaremos, no, no, no pagaremos la crisi punto org o alguna cosa així. La qüestió és que s'han inventat un sant, eh, o una santa, una la santa. santa precària. Santa. Llavors, eh, sí, amb una oració, amb un... Sí, és, és, és boníssim. La penya de Terrassa són aquests del Mayday i tal, són sí. una meravella organitzant coses. penso que també li volen volen fer una placa, no? També allà... Sí, <laughs> molt bones. a Santa Precària. Això sí, mateix. I, bueno, I el 29N no només convoca de creixement, convoca no? la, bueno, la, tota- tothom. tothom, convoca, convoquem tothom. tothom. Bueno, també nosotros, ¿no? Participamos. Sí, sí, sí nosotros participamos también. y convocamos. Y, y, claro que la gente puede venir a sacarse la foto con el, sí. con el fotomatón, Sí, ¿no? el sábado 29 de noviembre tendremos el fotomatón de vivienda. Y porteu cosas que no necessiteu. aprofiteu. Y, bueno, Y bueno, la, otra noticia es que se ha acabado el ciclo de cine de, oh. Derecho a la Vivienda, ¿no? Y, que, sí, a mí me, ¿Os ha gustado, no? Está bien, ¿no? Está muy bien. <laughs> es que tú no has venido, no, no, te, no te, hemos visto. Es verdad, no, no, ni a una. Ni a una, ni a, una. Soy un poco... Pues llevamos dos ciclos, dos ciclos, <laughs> que, en total son 10 películas. el domingo por la noche? ¿O eres una de estas que ve <laughs> partidos de fútbol. Es que dan conciertos de Britney Spears. <laughs> Cada domingo. en este momento está empezando, no es por, pues no es por animar al zapping, pero en este momento está empezando por TV3, eh, Barcelona. Eh, Getafe. Sí, Paco, estamos en el campo y hay una entrada de 50.000, media entrada. Que no se lo pierda nadie porque Messi y todo siempre meten a primera hora. Oye, bueno, pero eh, sí, ya ¿eh? sé que te gusta el fútbol, por eso lo hago. desplazado? Estamos hablando de cine. Y, quería comentar, ¿te acuerdas? El, la pisito estuvo muy bien porque la del pisito, incluso hablábamos de, de hacer una, una sección dentro de la radio de aquella frase que decía el jefe del y El López ah, Vázquez, ¿no? Bueno, el jefe, sí, el jefe de López Vázquez, que era, no sé. La frase aquella de que, qué tendrá que ver el dinero con la vivienda, ¿no? ¿Qué, tendrá, que ver, ¿Qué tendrá que ver el sueldo? <laughs> O el sueldo con la vivienda. ¿Qué tendrá que ver el sueldo con el precio de la vivienda? Y eso hay que hacer una sección aquí en el programa de... Sí, es cuestión de cogerla, además coger esa frase, o sea, sacarla con... de cabecera de la sección y, poner cosas que hayan dicho políticos, chorradas y... ¿no? eso se dijo en el año 61, es la película, me parece o 50, no sé, pero la frase sigue 59. siendo... Era el 59, sí. Y... Y bueno, es una frase. pero es flipante, ¿no? De cómo esto, a esas películas de los años 50 y 60, Bueno, la última que vimos la semana pasada, una maravilla, una maravilla que nos trajiste. Eh, es chula, ¿eh? Muy buena. Pero te, te, te, te, explica perfectamente, aparte los sistemas estos de mm, los cruces entre política y economía, eh, pero sobre todo el tema que el, hecho del problema de la vivienda es un tema cíclico, ¿no? Que si tú ve, yo, hay una película que a lo mejor si haremos el una segunda, un segundo miniciclo de mm, cine sobre el derecho a la vivienda, podríamos proyectar que es El Techo, es la historia de dos jóvenes que llegan a Roma y mm, entonces van buscando piso, ¿no? Y es brutal, es muy, es muy actual y estamos en, después de la de la Segunda Guerra Mundial eh, y bueno, al final acabarán construyéndose una baraca y te explica cómo se construyeron las baraca y todo eso. Pero es muy actual, ¿no? Sobre barracas también había una noticia, ¿no? Que era la de... Hay una exposición eh, ah, ah, un día por otro se nos pasa, pero hay una exposición. es, eh, bueno, a ver si os di acuerdo una exposición sobre el baraquismo que hacen al Museo de Historia de la, de la ciudad, Barraques, la ciudad informal. Esto. Podríamos invitar a alguien y preguntarle. Pues también, sí, es, una, exposición que eh, dura hasta el 22 de febrero de 2009 en el Museo de Historia de Barcelona y, bueno, eh, está muy bien. También hubo en, un número de carrera del periódico de la FAB también Donde yo vivía en el Carmelo habían barracas, o sea que uh, igual se puede buscar. ha sido interesante porque eh, fui al primer día, entonces eh, había mucha gente que se iba a reconocer en las fotos y entonces era, mm, ¿sabes? Una inauguración, un estreno de la exposición, pero en plan popular, ¿no? Con la gente que, que participaba. Sí, sí que levantó esas barracas, ¿no? que... levantó. Y, ¿Hay un... y entonces, perdón, perdón. Eh, <laughs> eh, entonces, a partir de ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? <laughs> bueno, este ciclo de cine se ha acabado y estamos pensando hacer otro, esta vez de cine documental. Tenemos tres documentales que nos interesan ahí. El primero es eh, la mm, del Barcelona Thematic Park, que tengo mucha ganas de verlo. Eh, hay un segundo que mm, proyectamos el tráiler eh, en una jornada de hipotecados que es Endeudados. Un tercero donde participa que Cristina. ¿Qué hiciste en este? Me hicieron una entrevista. Una película, no era un documental. Y me hicieron una entrevista. Con 10 preguntas. Eh, no lo sé porque no lo he visto todavía. Pero bueno, me han dicho las 10 preguntas contestaste bien. <laughs> de hecho, Paco me hizo un guión. ¿Sí? Ah, sí. no ah, ah, recuerdo, hace tiempo. ¿Cómo que hace, el técnico nos hace gestos extraños? Ay, no, perdona, quería un boli, es que no quería que ah, saliera por antena. <laughs> bueno, qué cara, es que eh, has interrumpido todo. <laughs> pensaba que me, ibais a, entender. Bueno, y también, y también, y también pasaremos este cortometraje fantástico que... Ah, de Alex Lora. Esto, Alex Lora, sí, sí. Yo os aconsejo verlo, a mí me gusta. Búsquenlo en vimeo.com, que Vimeo es como Temeo, pero, o sea, como el Temeo. Pero, pero tú, Cristina, ¿tú te emocionaste eh, cuando lo viste o no? ¿O solo yo Ah, no, no, claro. El, problema es que yo lo he visto aquí rodeado de gente, rodeada de gente, claro, pues no me sentía en... Eh, que quizás no me he metido tanto como te has podido meter tú, pero realmente es muy triste, es muy triste el documental y, llega mucho. Y también es muy chulo. Yo creo que, Paco sí que se ha tenido que emocionar cuando hemos salido los DVD de vivienda en la manifestación del 1 de marzo. <laughs> A ver, Alex ahora, eh, eh, ya, mm, a ver, yo por, internet ya tenía noticia de que iba a hacer este corto y lo realmente tremendo ha sido ver que, vamos, o sea, cómo ha quedado de bien. Y incluso salimos en los créditos porque nos, agradece el hecho. Es decir, nos pidió una cosa que, ¿Por qué no das la dirección del vídeo? Vimeo, lo que decía el Temeo. El Temeo, eh, el Temeo es una revista muy buena, pero es, es cómic, es, no es cine ni es fútbol, es cómic, es el Temeo. Y entonces el Vimeo es el tema de, de Vimeo, V-I-M-E-O. .com, eh, pues eh, dentro de Vimeo eh, está este este mm, cortometraje de 11 minutitos maravillosos, que son una maravilla, que de verdad que están muy bien hechos y tienen mucho contenido, muy bien hecho, vaya. Y entonces el autor es Alex Lora y la y el cortometraje se titula Enterrados, pero en entre paréntesis. Es un poco Vale, ¿eh? vale. ¿No expliques más? No explico más, porque sería un spoiler y no... Eso es. Eh, pero vamos, busca, buscadlo, Alex Lora, Enterrados. Bueno, entonces, nada, que tendremos este ciclo de cine documental. Por el momento tenemos esos tres documentales y el cortometraje serán en parte estrenos, ¿no? Porque sí. sí, sí, eh, el, Barcelona Thematic Park y alguna más. Endeudados, y Cristina, Vicky... Spanish Dream. Spanish Dream si chiama tu eh, pellicola? Sì. <laughs> Spanish Dream! <laughs> Madre mía. pues yo pienso, además es verdad, cuando tú ahora pedías un bolígrafo, pero yo pienso que los, los pobres radioyentes de aquí, nuestros sufridores que nos están escuchando, que tendrían también tener un bolígrafo en la mano de todas las cosas que decimos porque es como para apuntarlo. Pero, se memoriza, ¿eh? Todas esas páginas web que has dado, yo creo que la gente la, las ha bueno, yo, seguro que, yo, estoy muy seguro que hay gente que se baja el, MP3 y se lo oye, mm, pero mogollón de veces. <laughs> Hasta que puede hacer playback. entiende, entiende lo que decimos. <laughs> <laughs> yo me temo que no. ¿eh? ¿Quieres saber la página web de Joystick en Crisis? Vuelves atrás, rebobinas el MP3 mm. y vas al minuto 20,35. No, pero esto es verdad, lo llevamos diciendo, lo que pasa es que es una feinada, pero, o sea, es un trabajo, es un acurro. Pero, <laughs> pero en Radio la verdad es que aparte de subir el programa entero, luego también podríamos añadir pues los, los pues esto, los sean web, sean de lo que hemos hablado, Esto, esto yo lo haré, lo haré cuando pueda. Cuando tengamos tiempo, claro. Cuando pueda, no, no, cuando pueda romper el despertador. <laughs> Pues Pobre despertador, ahora tiene la culpa. <laughs> bueno, y vendrás, ¿no? Al estreno de tu película. Ah, sí, sí, <laughs> claro, salgo cantando, quiero verlo. quiero verlo. Y bueno, bueno, pues... ¿Más agenda? ¿Algo más de agenda? ¿Nos dejamos algo? Las, las, las asambleas, las Magdalenas, es decir, las asambleas de, los miércoles en Magdalenas. ¿Y, y qué más? Y bueno, la página web, recuerda la página web, ¿no? La nuestra y la, asamblea. Sí, radio de vivienda. Ah, yo vull fer un inciso, es que aquí algo había dicho que nada a si no, yo no he sentido cap hoy no he hecho ruido efectos espacial, sí, nos ha ah, fallado una ah, mica ah, efectos especiales Sí, de lluvia y truenos. Era una broma, yo eh, no ah. lo saco esto. <laughs> 去取暖包呀。 <laughs> Y bien, y aquí hasta aquí llegó el programa número 16, creo, ¿no? Este es el 16 de Radio de Vivienda en Radio Bronca. 104.5 de la FM y... Eh, Recordar que hoy es 23 de noviembre. Exactamente. Gracias. <laughs> Eh, hoy, es, 23 de noviembre, por lo tanto, si estás oyendo esto siendo hoy 23 de noviembre, es que lo estás oyendo en directo, y si lo estás oyendo eh, después del 23 de noviembre, es que estás oyendo la reemisión que se hace pues eh, dos o tres veces hasta el programa de eh, ya será el, diciembre. Sí, el 7 de diciembre quizás. Cada dos domingos estamos aquí en directo y eh, será el 7, 7, 7, de, 7 de diciembre. diciembre. Uy, a mi me pilla de puente. ¿Sí? Uy, jo no puedo venir. El siguiente programa de ràdio. Ja en parlem, ja en parlem parlarem. parlarem. Ja El contracte no sé si posa algo, eh? El ah, contracte. jo <laughs> volia dedicar aquest programa a tres persones. Sí, sí, sí. A la meva mare, <laughs> I tant. la meva sí, sí, estimada sí. mare, a una amiga que és el seu aniversari, la Marta, 23 Felicitats. anys i a, eh, bueno, i a la gent de la universitat, o sigui, a la gent que està ocupant la universitat, que endavant i força i, i que molt bé. Feina ben feta. Molt bé. Molt bé. Pues... Doncs... Eh, vamos despidiendo. Saludando, no? Sí. sí. Doncs... Adeu. <laughs> Adeu. Adiós. Bueno, gràcies al Daniel per, ah, per venir una altra vegada. De nada, de nada. A tu, Paco, per venir una altra vegada. Esto es gris. I jo, jo passo. Gràcies, Marcos, per, per fer que això funcioni. Sí, sí. A tots, a tots, eh? Cosa meva només. Ei, eh, un record al Carles i la Clara. Carles i la Clara, i, a, i a Clarence. Sí, sí. No, i a los fantásticos cuatro de Marsella, ¿no? Que estaran sí, en cotxe. Claro, a todos els los cuatro de Marsella. Això mateix. Molt bé. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa, ai de colors i de perfums Neus aquí, de Placaneus, a Polgarcitos, tres Porquets, el gos un i el secretari Emili, en Simbat i el Ibabam, i també en Collinet. O oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors, en farem que casa és casa vostra, és cases d'algú. Hola, Jaimito, Begoña Urraca, en Carpanta i Barbasú, i Franquistenc i a l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Chita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Marieta de l'ull viu, el rei d'Orient, Papa Noel, el petó Donau i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman. O oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tres dos, a fareu Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix, en Pinotxo, fem la Monyos, agafada del bracet, i a la dona, en veig globus, la família Ulisses, i el capità Trueno en matinet. arribat la fada bona i venta focs, Tom i Jerry, la bruixa calixta, Bambi, Moby Dick i diu sí, sí, i en Mortadelo i Filemo, i Guillem Brown i Guillem Tell, la caputxeta i vermelleta, el llop ferotge o caganer, a sou i en Pomell. Oh, benvinguts, passeu, passeu, que a casa no hi